Die Heere regeer, die volke herken bewend sy gezag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Heere, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet een groot en gevreesde naam prijs, hy is heilig. Hy is die machtige koning, hy het die reg lief, wat reg is, het hy tot stand gebring. Hy het reg en gerechtigheid in Jacob gevestig. Prijs die Heere ons God kom buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat zijn naam aangeroep het. Hulle het die Heere aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In een wolkolom het God met hulle gepraat, en hulle het sy voorskrifte gehoorzaam, die opdrachten wat hy hulle gegee het. Heere ons God, jy het hulle gebede verhoor, jy was vir hulle een vergevende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het prijs die Heere ons God, buig voor om op zijn heilige berg, want die Heere ons God is heilig.